Malplida insectoi La mortado de insectoi dauras, sed la scienzo ANCORA ne veres TIAS, cio cefe causas tion. Ču estas la detruado de la vivo medio, ču estas pesticidoi, au ču tamen estas la climato shangio. Esplorista teamo de la Universitato de Würzburg en Bavario prilumigis tion en tuta Bavario. Tio ua foie ebligis, considere, aparte unu de la alia, la efficoin de la climato, cae de la exploatado de la grundoi en centra Europo. Tuta armeo da scienzae helpantoi dum printempo 2019 veturis ciam post du semainoi en arbaroin, herbeioin, cae campoin, cae en urboin, por malplenigi en entute cent septec nau locoi insecto captiloin. Seque la insectoi estis nombritai en de laboratorio, cae estis identigitai per dono a sequenzado. La resulto nun aperis en faca periodaggio. Lautio, plei mal insectoi trovigis en urboi, almenau cio concernas la nombron de la bestoi. Tie trovigis je quardec du procentoi mal plida biomasso ol en vivo spazoi proxime alla natura medio, kiel exemple en arbaroi. La autoroi protio consideras la urbigion kiel schlossilan factoron por la malcresco de la nombro de insectoi. Aliflanque la agriculturae areoi presenti suffice bonan resulton, char en ili trovigis same tiom da biomasso kiel in regionoi proxime alla natura medio. La agro areoi estas destinitai por la maximumigo de la plantoi. Tiu rilate povas profiti de tio ancau plida insectoi, almenaula generalistoi, diras autoro. Tute alia bildo montrigis ce la diversetso de insectae spezioi. Tiu rilate La agriculturae areoi montris la plei malbonan resulton. En ili, la diversetso de spezioi estis iedudec nau procentoi mal pli granda, cae trovigis ecie quindec ses procentoi mal pli da endangerigitae spezioi, ol en la regionoi proxime alla natura medio. La urboi, cun siai parcoi, tombeioi, cae giardenoi, ali flanche, favoras paralelan aperon de diversae spezioi. La heterogena medio de la urboi subtenas pli largan spectron de spezioi, clarigas la sciencisto. La climata shangio ali flanque laula studajo ancora un ne shainas ludi grandan rolon ce la mortado de insectoi. Char diversetso cae biomasso montrigis des pli grandai ju pli varme estis en regiono, cae tio validis tra ciui vivo spazoi. La pli altai temperaturoi efficis tendenze positive por la insectoi, li diras. Ciam pli altigas la temperaturoi, tiam la metabolo de la insecto corpoi ancau pli altigas, cae tio povus acceli la pli multigion de insectoi, scribas la autoroi. Almenau gis certa soilo estos atingita, ecte quiu la insectoi ne plu eltenos la varmegon. La jaro 2019 estis tiu cele bona testo, char antau du yaro estis aparte seke kai varme. La temperatura limo de plei multai insectoi shainas cilande ancora ne esti atingita, priugias la sciencisto la situazio. En la mediterranea regiono cae en la tropica zono, ali flanque, la climata shangio iam povus efici negative. Sur base de la novae resultoi, la autoroi recomendas privastigi en la urboi la parcoin cae sigeli malplida areoi. Char laula studajo, la insectoi bonfartas ancau plei bone en la arbaroi, arbaroi estu protectatai, cae estu plantatai novai arboi. La plantadon de arboi, la esploristoi recomendas anca por agriculturae areoi, sur ciui povus funccii agroforsta cultiva mastrumado.